Antes de empezar con la canción, quería avisaros de que este vídeo es un pequeño homenaje a la canción de Caramel Dancing, que tenéis una tarjetita arriba a la derecha. Es una canción creada por Caramel Girls y que, bueno, digamos que es una canción que yo escuchaba mucho antes de hacerme youtuber. Y claro, cuando yo estaba por llegar a los 2 millones de suscriptores pensé, hmm, ¿por qué no hacer una parodia de esta canción que me gusta tanto? Y es así como surgió Diamantito 2. Para todos los que me conocéis, sobra decirlo, Diamantito 2 es hasta la fecha el vídeo más apoyado y más visto de mi canal y es por eso que quiero hacerle pues tanto a Diamantito 2 como a Caramel Dansen este pequeño homenaje. Entonces, vamos a ir con el vídeo. También quería avisaros para todos los que estéis acostumbrados a escuchar Diamantito 2, que puede que esta canción nueva os choque un poquito porque hemos modificado las voces, ¿vale? Entonces, estoy seguro que en cuanto lo escuchéis un par de veces se os va a hacer el oído y os va a gustar más. Pero bueno, ahí quería dejar el aviso. Ahora sí, vamos con la canción. Diamantito, wow, wow, wow, wow. Oye Trolli, vamos a jugar. Ahora tengo que trabajar. Me cansé de tanto tiempo esperar. Quiero jugar. Venga Trolli, vamos a jugar. Ya te he dicho que hay que trabajar siempre igual. Solo quiero jugar. Guau, guau, salgamos ya a buscar diamante. Busca ese palo, lo tienes delante. El palo no me gusta lo brillante, vámonos ya. Es estresante. Diamantito, diamantito, diamantito, diamantito. Tesoros y riquezas a mi alrededor. Batallas contra un zombie mordedor. Un montón de huesos en el comedor. Guau, guau. Papel no se come, glotón. Perro soñador sin solución. Hey raptor, esto es una prisión. Yo quiero surcar el mar con tan solo un bote, poder trepar la cima de ese monte, sobrevolar un mundo impactante y cama ya, luego es el paseo. Si no me sacas ya, aquí mismo me meo. Nos ven niños, vinagrito feo. No hay que se esfuerce con vuestro jaleo. Diamantito, diamantito, diamantito. Diamantito, diamante, salgamos ya a buscar diamante, no conformarnos con lo que hay delante. Mi corazón está palpitante, vámonos ya, es emocionante. Surcar el mar con tan solo un bote, poder trepar la cima de ese monte, sobrevolar un mundo impactante y encontrar en la mina diamante.